Estado Tabaramukije mwese muri ko murakurikira radio isanganiro nikaze mu makuru mu kirundi yo kuri no munsi w'Imana igenekerezo rya gatatu gitugutu umwaka wa 2021 agizwe n’izingingo nkuru nkuru bamwe mu borozi bo mu ntara ya Bubanza ntibaratahura umugambi wo kororera mu mpongore abandi nabo bariko bazishora mu masoko ku bwinshi ni mu gihe kuri uwa mbere ariho itegeko ryo kororera mu mpongore ritangura gushigwa mu ngiro nayo imvukira zo mu ntara ya kayanza ngo zigiye gushyiraho ikigega kizoba kigenewe gushigikira igisata cy'indero muri iyo ntara mu kuronsa agashyiruka butabigisha b'abakorerabushake n'abakutsa kivi umuyobozi w'indero muri iyo ntara akavuga ko bizotuma umwimbi w'ishuri wiyongera karimanzira uno munsi adushikana mu ntara ya rumonge aho ingingo yo kwandikisha ubwato bwinjiye kuroba mu kiyaga tanganyika ngo izofasha kumenya dutangurira no makuru mu gisata cy'ubworozi aborozi batari bake baramaze kuba kubakira ibitungwa byabo mu makomine atandukanye y'intara ya bubanza mu ntumbero yo kubakira yo kubahiriza itegeko yo kororera mu mpongore buca ritangura gukurikizwa ariko hari n'abandi bashima kuzishora ku masoko ku bwinshi nubwo abarongo intwaro babandanya guhanura abo borozi ngo bareke gusesagura ivyo bitungwa mu masoko Space Caritas Kabanyana Umuntu atembereye mu mihana itari mike y'aborozi mu makomine atandukanye y'ino ntara ya Bubanza arabona impongore nshasha zubatswe aborozi bagasigura ko biteguriye gushira ibitungwa byabo mu mpongore ngo bubahirize itegeko leta yashinze Hari n'abandi borozi basigura ko badafise ibibanza byo kubakamwo impongore ngo nta n'amatongo yo kurimamwo ubwatsi bwo kuzigaburira bafise na cane cane mu kiyaya ca Gihanga na Mpanda bakavuga ko bahitamwo gushora ivyo bitungwa hakaba haheze hafi ukwezi kose hibonekeza ku masoko atandukanye impene inka ingurube zigurishwa kenshi zikagurwa n'abayangayanga baca bazibaga aborozi bakidoga bavuga ko bazigurisha ku mafaranga y'intica ntikize umwe mu bagurishije inka kuri uyu w'imana yatumenyesheje ko yayigurishije amafaranga atarenga ibihumbi amajana atandatu ariko inka yiwe ngo yari ikwiye amafaranga umuriyoni n'ibihumbi amajana atanu nubwo ibintu byifashe uko abarongoye intwaro babandanya guhanura no kwihaniza aborozi ngo bareke kumarira ibitungwa byabo ku masoko ahubwo bashyire mu ngiro itegeko rya leta sipesi karita zikaba abanyanyibubanza radiyo y'isanganiro arakoze Space Caritas Kabanyana muri cyo gisata nyene cy'ubworozi abororeye inka muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura basaba kwikiringo cyo kwimurira inka zabo mu kindi kibanza cyo kongerezwa kandi bakanerekwa aho bo kwimukira bishikirizwa n'uguserukira abororeye inka muri zo muri zone Rubirizi Thierry Nizgimana kifuza ko icyo kibanza gishasha coba gikingiwe kandi kikaba burundu tumukurikire twebwe ingorane dufise nuko ahantu dusanzwe twororeye nyakubahwa guverineri yipfuza ko tuba muri ico kibanza kandi kibanza turimo ni cagwacu amatongo yacu twari twateguriye umugambi wo kororeramo mugabo kubera ibihe bihaciye murabona igisagara kimacaguka hariho abantu bamaze kuza kubaka muri ako gace dutumbereyemo kuko kwimuka bisaba uburyo burebure maze gusaba bisaba uburyo ibangira leta yoyo nta kibazo turigira tumva idubwiye uko tuva aho hantu ngihagiriye yarangura umugambi n'umwe no mu ikete twandikiye nyakuba mushikiranganja rero ubumenyi n'ubworozi twamubwiye tuti nta mugambi wa leta tubona ugira harangurirwa niyo aba amatongo yacu tusanzwe tubizi yuko uburebure rero n'ubu turasaba yuko isanga avuga ko twumvikanye ko nukuri sibyo si byo yoyibanga kuko tuva aho hantu ngihagiriye yarangura umugambi n'umwe no mu ikete twandikiye nyakubahwa umushikiranganji rumbwira leta yo twandikiye nyakubahwa umushikiranganji rw'ubunyoni n'ubworozi twamubwiye tuti nta mugambi wa leta tubona ugira uharangura oyo nta kibazo turigira tumva itubwiye yuko tuva aho hantu ngihagiriye yarangura umugambi n'umwe no mu ikete twandikiye nyakubahwa umushikiranganji rw'ubunyoni n'ubworozi twamubwiye tuti nta mugambi wa leta tubona ugira uharangurirwa niyo baba amatongo yacu tusanzwe tubizi yuko leta igusabye itongo irakubwira ati ndarikeneye mugabo leta iti tugutegurira ahandi kiri kwereke uje kurangura uwo mugambi rero ico kibanza turacakirindiriye cyaho tuje kurangura uwo mugambi kandi kibanza kikingirwe bibe ikibanza burundu umuyorozi ntiyame abamubwira ngo igirayo igirayo kuri ivyo buramatari w'intara ya Bujumbura Nsengiyumva Desire avuga ko babiganiriye bikwiye kandi ko ikiringo bahawe caheze ku wa 30 nyakangu umwaka kitazokongerezwa uwo mutegetsi akamenyesha kandi ko nibibanza byo kororeramwo babibwiwe nko muri commune Manga na commune Jenda hasanzwe hari bibanza by'ubworozi inama nshikiranganje yakoranye kuri uwa gatatu w'inondwi yaremeje integuro zibiri z'amabwirizwa imwe ijanye no kwemeza amasezerano yo gufashanya mu irangurwa ryo gukoresha amazi meza amazi neza hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Misiri hamwe n'integuro y'ibwirizwa ryemeza amasezerano ajanye no kutarihisha visa kubafise ibitabo by'inzira by'iteka ibidasanzwe hamwe n'ivyakazi hagati y'ivyo bihugu bibiri kubijanye n'amazi iyo nama amashyikiranganji ikaba yarasabye ko uburundi buyaziganya kurikira Prosper ntawugwamiye ni umunyamabanga mukuru wa leta amasezerano yo gufashanya mu irangurwa ry'umugambi wo gukoresha neza amazi aje mu ntumbero y'umugambi w'igihugu ca misiri wo guteza imbere ibihugu biri mu kiyaya cy'uruzi nili wemejwe n'igisata cya misiri kijejwe gufashanya mu by'iterambere leta y’u Burundi yiyemeje izo bifashije mu gukomeza ubucuti n'igihugu cya misiri n'uburenganzira bwo kuba aha canke hariya ku bava mu bihugu bigize ishirahamwe komeza n'amasezerano yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icyenda na rimwe ashinga ishirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu vyo muri Afurika y'ubuseruko Uburundi na Misiri bisanzwe birimo Uburundi buzoba bufashije kandi mu ruja n'uruza rw'abavuka muri ibyo bihugu bibiri ku ruhande rumwe no ku banyafurika bose ku rundi ruhande inama shikiranganji imaze guhanahana ibyiyumviro kuri izo nteguro yarazemeje isaba ko ku bijyanye n'amazi uburundi bwoshimikira mu kuyaziganya igihugu cya misiri nacyo kigafasha uburundi mu kurwanya ubugaragwa n'abakutsa kivi byashikirijwe kuri ubu wa gatandatu n'imvukira zo mu ntara ya Kayanza mu nama yari yazihuje n'ibiro bya Buramatari Desire Hatungimana umuyobozi w'indero mu Kayanza avuga ko ibyo bizotuma umwimbu w'ishure wiyongera kurusha Patrick Nsengiyumva nk'uko byashyikirijwe na Desire Hatunga Imana arongoye intara y'indero ya Kayanza muri iyo nama yari yahuje imvukira z'iyo ntara nyene ngo inama nyamukuru zihanze igisata cyindero mu Kayanza ni cyane cane ubukene bw'abigisha avuga ko hakenewe abagera ku majana abiri na cumi ubukene bw'intebe abanyeshuri biga bicaye ko zigera ku mirongo ibiri na kimwe n’amajyana ane ibitigiri binini by'abanyeshuri mu myaka ya mbere ya kabiri n’indwi mu ishure shingiro hamwe no mu myaka ya mbere inyuma y'ishure shingiro ku urongoye intara y'indero ya Kayanza ngo mu gutorera inyishu z'imfata kibanza bimwe muri ibyo bibazo ngo abigisha bakorera busha Iraki amajana atanu na mirongo umunani na bane hamwe n'abakutsi akivi mirongo itandatu n'umwe nibo bariko barafasha ku mashuri atandukanye ngo nubwo bitoroshe mu kubaronsa agashiro kabute ariko nubwo biri uko mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kanza barashima ko umwimbu w'ishure ugenda uriyongera bagafatira akarorero nko kuba muri cya kibazo gikorwa n'abanyeshure bahejeje umwaka w’icyenda intara y'indero ya Kayanza yavuye ku kibanza cya cumi na rimwe mu mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n’icyenda ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igera ku kibanza cya gatanu mu mwaka w'ishure uheze nayo mu mbere yo kurushiriza gushigikira ico gisata c'indero izo mvukira z'intara ya Kanza zikaba zaciye ziyemeza kuzoshiraho agasandugu zizo ziratereramo umwe wese uko abishoboye kugira ngo haboneke uburyo ngo urushyirize kwiyongera mukayanza patrick nsengiva kugwa radiyo isanganiro arakoze patrick nsengiyumva tugaruke hano mu gisagara cya bujumbura mu gisata cy'ubutungane ishyirahamwe berinaye rifasha abanyagihugu mu bijyanye n'ubutungane rirashimishwa n'utwigoro twa leta mu kunagura igisata cy'ubutungane urongo iryo shyirahamwe abivuze inyuma y'aho inzego zitandukanye zerekana ishyaka mu kunagura icyo gisata venisite muyabaga akabona ko mu gihugu ubutungane budatunganiriza bose ataterambere mbere rihaboneka tumukurikire iyo mwumvise nka nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi bo hejuru bahagurutse kugira bavuge cyane ingene ubutungane buteza gukora ingene ubutungane bwotunganiriza abenegihugu muhogo byerekana yuko abo bategetsi nyine duhereye kuri nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu batahuye kandi bumva neza yuko ataterambere rishoboka atamutekano ushoboka atatuze ribaho mu gihugu mu gihe ubutungane buriko bukora nabi nico gituma rero mwumva ubutegetsi bwo hejuru bahagurutse ari ikintu ciza cane twebwe nko mu mashirahamwe yigenga sosiyete sivile dushima cane nuko biba bitanga icizere yuko ubutungane bugira novuga bwisubireko kuko uravye amajambo abategetsi bamaze imisi bakoresha uravye imvugo maze igihe mu gihugu ni yuko abidogera ubutungane ubutungane ari benshi ariko mu gihe abajejwe gutunganya ubwo butungane nyene aribo bahagurutse bakavuga ingene ibintu biza kugenda ni ukuvuga nabo abacamanza baca basubiza agatima mpembero bakabona ico umwuga wabo umaze icyo umariye igihugu n'ico bateza gukora kugira igihugu kigume mu ituze abo batumbirije ako kamo abatakwikije icyo amategeko avuga aborenga amategeko ya kimanza bakarenganya bikagaragara turasaba yuko hoba ibihano inyuma yo guhanura haje igihano byotuma icyo cyizere dufise gikomera kurusha tungane hakaba ikizira umuntu akubahirizwa uko ari ntibahirizwe ngo nuko ari afite amahera menshi ntibahirizwe uko ari muri pozisiyo nini ariko yubahirizwe kubera ari umuntu kandi itegeko rikurikizwe kuri bose inkuru ya karimanzira nk'uko twari twabibemereye un’umwanya wa karimanzira aho ingingo yafashwe yo kwandikisha ubwato bwose bwinjiye kuroba mu kiyaga Tanganyika ngo ifasha kumenya binjira mu mazi mu ntumbero yo gukinga umutekano biremezwa na buramatari w'intara ya Rumonge n'abarovyi bonyene ubwabo gisirikare gikorera mu mazi batubwira ko berekana ibibaranga uko baba bajyanye muri ubwo bwato akenshi buba burimwo abari hagati ya batandatu n'umunani mu bwato bwe ngaha turaduca hariya ku gisirikare bakadukontorora ari ibintu bita amabazi twaguje hariko foto hakabako n'izina ry'iwawe tumaze guhisasa osi tuvuga inimero bakaturaba tuca tubandanya no mu gatondo bigenda uko nyene marine tukaya tumanuka ariho abandi basoda bari bari ku iyo foto barakuraba umva mugiye muri nkandwi baca baraba ati eh barakwiye niwe eh, buri naka we buri naka buri tuyihezeze turatuza aho tuba umubosi muba mukorera aba afise urutonde rw'abarobyi biwe akoresha hariya aca batanga agatanga n'inomero ya kijya gipe amaze gutanga ijya nomero ya kijya gipe mwebwe muca mugenda muvuga ijya nomero ya kijya gipe konsorateri nitunga akavuga ko yafashwe ku mvo z'umutekano inyuma yaho inkozi z'ikibi ziteye abanyagihugu ziciye mu kiyaga byarashyitse mu mwaka uheze mu kumunani ibintu biracangana turategwa n'abantu baje baciye mu mazi baca mu mazi bararengana baraduga mu misozi bagenda kwarika iyo hejuru muri kariya gace ka komine burambi maramvya hanyuma abo bantu kugenda bagiye batwiciye abantu bashika cumi n'umwe rero twarafashe izo ngingo leta yarafashe ingingo kugira ngo tumenye abakorera muri ry'amazi userukira imbere y'amategeko urunani rw'abarovyi n'abadandaza amafi mu Burundi arashimishwa n'iyo ngingo Gabriel Butoyi akavuga ko uba akajagari kagabanutse mu kiyaga ubu turamenya neza atagukekeranya abagiye mu mazi n'abavuyeyo n'igihe tubonye yuko hariho uwo tutabona atanze kandi yinjiriye hano tuca turondera ku myeha kuko ku myeha hariho ukuntu rutari ruto abarobyi bategerezwa kwisuzumisha aho kuri uwo mweha wa rumonge baharugwa mu gihumbi bariyemerera kubahiriza ayo mategeko bakanishimira ko ubu ubu n'ubusuma bwagabanutse mu mazi aha niho amakuru twabateguriye agarukiye ndabashimiye ko mwayakurikiye nshimire na Erika Dogo yari mu buhinga bw'ivyuma Arthur Kababushi nabashikirije makuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru mwaramutse canke mwiriwe bivana naho muherereye kazoza k'imodokari zishaje karacari ikibazo zandikwa na Burundi Eco Ico kinyamakuru gisigura ko imyaka itatu heze hashinzwe umugwi ujejwe kwegeranya imodokari zitagikora mu ntumbero yo kuzidandaza igikogwa cy'uwo mugwi nikiboneka ku rubuga ibyo ibyo byose nkuko byandikwa na Burundi Eco izo modokari zishaje zikwiragiye hose ntizifise ingaruka mbi gusa ku zitera agahombo ku gihugu mugenzi wacu yabwiwe ko izo modokari zishaje ubu ziri mu minwe y'ikigo obeye cegeranya amakori n'amatagisi mu bindi bihugu biragaragara ko imodokari zitagikoreshwa zitwagwa ahantu zisamburirwa kas otomobile mu gifaransa muri icyo kibanza ni naho izo modokari zegeranirizwa imbere y'uko zisamburwa ikigo nk'ico gisamburirwamwo imodokari zishaje ngo ni ninkenerwa mu Burundi nk'uko bivugwa n'ico kinyamakuru candika ku bijanye n'ubutunzi kubaka umugende w'amazi wakoze amarorerwa muri 2014 mu Gasenyi vyananiranye byandikwa n'ikinyamakuru iwacu mugenzi wacu wa iwacu yandika ko inyuma y'imyaka itandatu habaye imyuzure mu gatunguru mu kwezi kwa kabiri muri bibiri na cumi na kane abegereye uruzi gasenyi bafize ubwoba bwo gusubira kubona ibyabaye ako gace ni kari kure y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ako gace kadatunganijwe ku buryo bwa kijambere abanyagihugu bahaba baritunganije baca utubarabara tw'imigenderanire ibikorwa vyakozwe kugira uruzi gasenyi ntirusubire gukora amarorerwa ntacyo byavuyemwo nk'uko iwacu kibandanya kubivuga uno munsi nk'uko icyo kinyamakuru gisohoka burindwi kibivuga ahubatswe hose harasambutse muri make uwo mufurege warasambutse burundu amagabiyo amabuye mato mato yakoreshejwe mu kubaka uwo mugende byarasambutse umuntu atibagiye inkombe za kokuzi nazo nyine zasidutse n'ibindi ico kinyamakuru kikerekana ko uruzi gasenyi rwasubiye mu nzira yarwo y'imbere y'ibikorwa kubera ko n'imigano yari yatewe ku nkengera zarwo yazimanganye amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru haremejwe ikoreshwa rya doromi mu burundi byandikwa n'itorokanizo ry'amakuru abepe iryo torokanizo ryandika ko umugwi ugizwe n'abakozi bakuru bo mu shyirangange uburimyi bakaba n'abashakashatsi mu by'uburimyi hamwe n'abafasha muri icyo gisata mu by'ubuhinga n'ubutunzi wemeje ikoreshwa rya doromi mu burundi ku igenekerezo rya mirongo n'icyenda ukwezi kw'icyenda uno mwaka bushushiraho umugujejwe gutorera umuti ibibazo bijyanye bijyanye n'ubushakashatsi hamwe n'itunganywa ry'uburyohe ku isi ndimwa umunyamabanga mwishikira mushikiranganje bw'uburimyi yasiguye ubwo buhinga muri ico kinyamakuru gisohoka buri munsi nkuko Emmanuel Ndorimana yabibwiye ABP ngo dolomi ikoreshwa nk'ishwagara mu kugabanya ubukarihe bw'isi kubwiwe nkuko mugenzi wacu abivuga ubwo buhinga buzofasha kongereza umwimbo agasigura ko abarenyi benshi batarijukira gukoresha ubwo buhinga kandi amasi menshi afise ubukarihe nk'uko vyemejwe n'ivyigwa vyakozwe n'ikigo kijejwe ubushakashatsi mu vy'uburimyi izabu ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo uburimyi hamwe n'ikigo mvamakungu kijejwe guteza imbere ivyo gufumbira isi yitwa piyo gira uko ishaka gushika ku igenekerezo rya cenda ukwezi kw'icenda guheze yari umuyobozi w'ibohero rya muramvya muri gihe abarizwa mu ibohero rikuru rya mpimba byandikwa n'ikinyamakuru nete presse kivuga ko akurikiranwa nk'umupolisi yitwa Claude Irankunda mu dosiye yerekeye itoroka ry'abafungwa bane ryabaye igenekezo rya ukwezi kw'icyenda uno mwaka nk'uko amakuru abyemeza abivuga icyo kinyamakuru kivuga ko abo bafungwa bane bari bagiye kuvoma hanze y'ibohero baherekejwe n'umupolisi Irankunda ari naho baciye batoroka amashuri ntagitanga abanonotsi byandikwa n'ikinyamakuru la voix de l'enseignant kivuga ko benshi bibaza igituma Burundi butagifisa abanonotsi benshi bo ku rwego mpuzamakungu umwigisha atanga icirwa cyo kwinonora imitsi EPS mu funyafunyo asaba muri ico kinyamakuru la voix de l'enseignant ko bushikiranganje mu vy'ubujejwe harimwo inkino kunagura icigwa co kwinonora imitsi mu mashuri y'intango bakanaronsa ibikoresho byo kwinonora imitsi mu mashuri yisumbuye hari ikindi uwo mwigisha asaba ubushikiranganje kimwe mu byo bujejwe harimwo inkino ku ruhande rw'ubwo Bushikiranganji uwo mwigisha asaba ko hotunganywa amahiganwa ku rwego rw'amakomine ahuza urwaruka mu ntumbero yo kurondera abanonotsi beza hagashingwa imigwi y'abanonotsi na cane cane abo banonotsi bagaterwa intege co kimwe n'abamenyereza babo mu kuronswa ubushimwe n'ubundi bushiruka bute nino ngaha amakuru yanditswe n'ibinyamakuru aciye arangirira mwashikirijwe na Lydia Gahimbare hamwe na jewe Evariste nziko banyanka mu banene kororerwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru